өнөөдөр бидний авраг чижэн Крист мэнтлээ. Сайн байцгаана уу? Сайн. Сайхан мөрсөн үү? Тэгээ өнөөдөр ерөөхдөө ихэн ажил руугаа явсан байхаа тий. 25-нд 25-нд амардаггүй гэсэн нэрээ маш харамстай юм байна тий. Амралтын өдөр нэг өдөр нэмэхгүй юу? Аа та нараа тий их хураалын гişүүдэнд ингээ хэлээд амралтын өдрөнд нэг өдөр илүү хэрэгтэй байна. 25-нд амрахгүй юу гэж ингээ ярихгүй билүү. Ерөн би нэг юм ажигласан байна. Өнөөдөр та нарыг сонсон байна. Крисмас парийн өдрөөр би санд ирсэн та бүхний хамгийн түрүүн тий тав тайм орлоно. Тэгээд Есүс яг энэ мэндэлсэн парийн өдрийг өдрийн өчрөө дахин тухай дахин ахин манай хүмүүстэй хуваалцмаар байна. Та нар өнөөдөр өнөөдрийн ээлтэл сонссон байна. Ихэнд үг байсан. Ихэнд байсан үг юу хийсэн блэ? Энэ юр түнцийг бүтээсэн байна. Энэ юр түнцийг бүтээсэн тэр үг хүн болоод бид нартай уулзахаар ирсэн мөн бид нарт хамт байхын тулд ирсэнийг өнөөдөр өнөөдөр бид нараа хамтран байрч байна. Тэгээд Энэ ертөнцийг бүтээсэн тэр үг. Ирсэн чинь дахиад юм бүтэхгүй юу гэж би авсан байхгүй юу? Тий. Өөрөө өөрөөсөө авсан байна. Нэрэ ирсэн үг. Энэ ертөнцийг бүтээсэн тэр агуу хүчрхийг тэр үг. Одоо юу бүтээх дахиад дахин бүтэхээр ирсэн ирсэн блэ гэж бодсон байна тий. Тэгээд нэг юмд ажигласан. Одоо Дэлхинд байгаа 부흥하밍터거스 호릉호입 만에 가톨릭 샤신드 슈스훈 베나 디겟 운에서 같은 프로테스탄트 숨도바스 야압드 야스지 예수스 크리스트인데 이티드 부흐무싱 버터 바락 팀에 두치가로이 호입은 예수스 크리스트 이티게드 후무스베 네. 디겟 운에스 크리스마스 바이링 우드릭 템데글 치베가 부흐무스자 Үүнээс за католик шашин эдгийг чинь л ярий. Одоо би нараа ингээд монголоор өргөж байгаа мөрдлөө энэ яг аллаан маягаар яг аллаан ёсоор яг аллаан өдрөөр яг л өдрөөр Есүс Мендельсон баарын өдрийг хамтран тэмдэглэж байгаа хүмүүс энэ ертөнцид 20% хүн амын тоогоос 20% байгаа гэдэг нь маш сонирхолтой байна. Тэгээд ийм бүх хүмүүсийг нэг өдрөөр нэг ёслолын дотор нэг аргаар 자비라хаар 죽으신 예수. Энэ ертөнцид яг нэрээ юу хийх хүс байсан учраас ингэж бидний энэ өдрөөр энэ цагаар энэ ёслолд дуудсан билээ гэдэг гисэнд анхаарсан байна. Тэгээ би түр бодсон байхгүй. Уг нь би энэ угтлагийн үлдрэлийн хөг цагаар нь манай гэр бүлийн дундаас айз ингээ агцын ирээд надад хамт байгаа. Тэгээ ингээд өнгөрч үзсэн үнтэй анхудаа учраас бас сайн мэдгүй харин ерөөхдөө энд байгаа бүх хүмүүс бас тийм төршлаг байгаа биз дээ. Хайртай байсан хүн эсвэл гэр бүлийн дундаас маш ойрох дутм найз гэсэн чинь өөрөө үйлсэнд байгаа. Бүр хол нутханд байгаа учраас тий хамт яг чухал Гуй яг хэрэгтэй үеэр үеэр хамт байж чадахгүй байсан тэм туршлагатай байх магадгүй. Тэр үеэр бич бат бодсон, бич бас бодсон байна. Энэ цагаар тэр хүн юу юу хийж юу хийх вэ? сонирхолтой байна. Нэрэ энэ цагаар тэр юу хийх бэ? хийх үү гэсэнд бас санаа зовж байна. Харин 20 өчигдөр 24-нд хамтран шүний миса өргөхөд энэ цагаар миний таньдаг бүх хүмүүс их нь сүмд явдаг учраас тэднээр бүгдээрээ энэ цагаар аа мизанд суух байхадгүй гэж бодохоор хоорондоо нэг газар байгаа биш мөрдлөө хамтран байх юм шиг битэрсэн байна. Мөн адлан ёсоор адлан маягаар адлан өдрийн цагаар ингэж хамтран миса өргөж байгаа миний таньдаг бүх хүмүүстэй энэ миса өргөж байгаа гэд бодохоор тийм хол биш юм шиг санагдсан байна. Есүс Христ тийм ээ. Зарим нь хол байгаа хүмүүсийг сэтгэлээр ойрхон болгож өгч байна. Харин бид нараа хамт байгаа мөрдлөө сэтгэлээр хол холдсон хүмүүс бас ихэн байгаа. Гэрвэл нэг гэрвэл мөрдлөө хоорондоо маргаалдаад хитэн жил төрөш юусоо уулзахгүй хүмүүс бас байгаа багаса тийм ээ. Багаса хамтран гээ өссөн ах дүүс мөрдлөө хоорондоо ямар нэг шалтгаанаас болохоор мөөдөлсөн их хадараа ивэрлээгүй тэр зэхээрээ явах хүмүүс бас байгаа. Дотн найз байсан чинь ерөөсөө уулз хоорондоо уулзахгүй тийм харьцаатай болсон хүмүүс бас байгаа. Мөн тодорхой хоорондоо гомдсон, маргалдсанаас болохоор юм биш. Хоорондоо ерөөсөө харилцаа хойбо барьдаггүй эсвэл сэтгэл санаа тавихгүй учраас хамаагүй болсон хүн бас байгаа. Яг миний хажуу айл яг миний хажуу хөршөө мөрдлөө танихгүй. Тиймэрхүү явах боломж бидэнд ихэн байдаг. Орон сууцтай амьдарч байгаа хүн гэвэл миний дайр хин амьдарч байгаа юм бэ? Миний доор хин амьдарч байгаа юм бэ? Нэрээ хамаагүй. Тосгонд амьдарч байгаа хүмүүс бас тийм ээ. Миний ард ямар хүмүүс амьдарч байгаа юм бэ? Тэдний гэрд ямар асууж байх уу? Миний зүгээс туслах нь юу байгаа юм бэ гэдэг хамаагүй. Тиймэрхүү ойрхон байгаа мөртлөө сэтгэлээр бүр хол амьдрж байгаа. Есүс Христ энэ ертөнцийн цэцэд ирээд яг юу бүтээх вэ? Дахиад би өөрөө өөрөөсөө асууж байна. Нэг өөрийн хаанслал яг бүтээх хэрэг гэж байгаа. Энэ хаанслалд бид бид бүгдийг өөрөх гэж байна. Сэтгэлээр орхон байхдаа үнэхээр хамтран байж болно гэдгийг тахяад бидэнд сануулж өгч байгаа. Хэрэг хэрэг хоол байсан чинь нэрэ энэ цагаар хэрвээ энэ цагаар яг адлаан хамтран им исаанд миний хартай хүн яг им исаанд хаангуул дээр гэгэн их Мариа сүмийн энэ сандал дээр сууж сууж байгаа биш мөрдлөө энэ цагаар хамт миса өргөн гэхээр нь нэрэ хамт байгаа юм шиг мэдрэх боломжтой байна. харин ойрхон байгаа мөртлөө тэр хүн одоо яаж амьдарч байгаа юм бэ гэдэг юус мэдгүй тоохгүй гэвэл ойрхон байгаа мөртлөө хамтраа амьдрахгүй юм шиг байна. Энэ Christmas fire мэдээж энэ үеэр би наран бас өчигдөр ирсэн шинжил зөндөө явдаг. Шинжил шинжлэлийн найр маш хүй байна. Яагаад гэвэл удаан холбоо бариагүй байсан хүмүүстэй уулздаг жоохон гомдсон хүн те гомдолтой хүн гэсэн чинь хоорондоо ивэрлэх амархан ивэрлэх тийм боломж баасаа өгдөг. Тэгвэл Крисмас Мендельс Пасхан Есүс Мендельсэн барын өдрөөр шинжлэлийн архинаас илүү нэр ажиллах хөстэй биш үү гэж би бодож байгаа л да. Хорондоо архи угаад аа сайн байна уу сайхан уралччихнэ үү тэмээ өмнө байсан гомдсон э, найзгаа уучлаарэ зүгээр ингэж эврүүлэх үнээс илүүтэйгээр Мендельсэн барын өдрийн баярыг басгал бидний амьдралд нөлөөх ёстой бай. Хэрвээ нэрэ удаа холбоо бариагүй байсан хүн байвал ямар нэг шалтгаанаас болохоор мөдлсөн найз ханд нөхд байвал нэг гомдлсноос юроос тий хоорондоо уулзч гэр бүл байвал энэ баяр мэндэлсэн баярын өдрийн Есүс мэндэлсэн энэ баярын өдрийн баяр басгалаар хоорондоо эврүүлэхийн тулд хичээгээрэй. Бидэнд ийм боломж өгсөн Тэнгэр бурханд мөн ялах нь Есүс. Заавал ямар нэг агуу занзан хаан Тэнгэр элз тийм дүрсээр ирэх юм биш. Ямар ч хүч байхгүй жижиг хүүхдийн байд энэ байдлаар ирсэн нь тийм утгатай байна. Бидний яллахарч бас биш. Бидний дарахарч бас биш. Бидний хүчээр чирэхэрч бас биш яг хүүхдийн team сэтгэлээр би нартай үйлзаад хоорондоо бие биегээ бас үйлжүүлэхин тул бяцхан Есүсийн байдлаар энд ирсэн байна. Энд чичг бяцхан Есүс бяцхан хүүхдүүдтэй маргалдах хүн гэвэл тэр нь үнэхээр мангаараа шүү дээ, тийм ээ. Хоорондоо тэдний дотор байгаа тэр бяцхан Есүстэй үйлс хараа та нарыг өрж байна яг нүдээр харагдах тийм намайг гомдоосон тэр хүн биш. Түүний дотор байгаа бясхан Есүстэй уулзахаар нь бидэнд ямарч хэцгээр нөхцөл хэрэггүй болно. Үг тодорхой ихэс байсан. Ихэнд байсан энэ үг энэ ертөнцийг цонцыг бүтээсэн. Өнөөдөр дахиад биднийг Тэнгэр бурханы хаанслалын тийм гишүүнээр дахиад бүтээхийг хоорондоо өөрөөсөө зөвшөөрөхийг хүсэж байна дахиад өнөөдөр бидний авраг хичээжэн Христ мэндлээ гэдгийг та нарт сануулна.